Bu hayotning ma'nosi nedir o'zi? To'ysa qorni to'ymagay inson ko'zi. Bu hayotning ma'nosi nedir o'zi? To'ysa qorni to'ymagay inson ko'zi. Chunki Xoliq maqsadidir imtihon. Haq uchun kim yashab berar ekan jon? Chunki Xoliq maqsadidir imtihon. Haq uchun kim yashab berar ekan jon? Endi mujohid birodarlarimizdan Muhammad Ali domla ma'ruzalaridan tinglaylik. Endi ummat xor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat xor hayotni tashasin. Alhamdulillah nahmadu va nasta'inu va nastaghfiruh. Va na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz muhojir mujohid birodarlar mana bugun biz o'zimizni robiy soniydagi og'ir imtihonlarni o'tkazib xursandchilik kunida jamlanib turibmiz bu imtihonlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek <laughs> ashaddun nasi balaan al anbiya summa solihun va boshqa bir rivoyatda al amtal fal amtal ya'ni <clears throat> eng qattiq imtihonlarga duchor bo'ladiganlar payg'ambarlar va payg'ambarlarga o'xshash kimsalar deb marhamat qilgan edilar ya'ni payg'ambarlarga iymonda alloh va taoloni dinini oliy qilishlikda alloh va taoloni shariatini tadbiq qilishlikda o'zini aziz jonlarini ayamaydigan va bu yo'lda har qancha qurbonliklarga tayyor bo'lgan kimsalarga mana shunday qattiq imtihonlar kelarkan alloh va taolo ham bizlarni mana shunday bir imtihonlar bilan imtihonladi o'zimizni rahbarlarimizdan qo'mondonlarimizdan va eng suyumli birodarlarimizdan alloh va taolo o'zini yo'lida <coughs> ularni shahid qilib alhamdulillah rijollardan qilib ularni bu dunyodan o'tkazdi alloh va taolo ularni shahodatlarini qabul qilsin alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا deb marhamat qildi ular ya'ni kofir mushriklar sizlar bilan jang qilishaveradi agar qodir bo'lishsa sizlarni dinlaringdan qaytarib yuborginlarigacha deb marhamat qildi demak ushbu jang biz va ularning o'rtasidagi jang davomiy ekan ular mana bu maqsadlariga erishmaganlarigacha bu janglarni to'xtatishmas ekan bizlar ham alhamdulillah bu jangni inshaalloh to'xtatmaymiz hisob kitob hali to'xtamagan hali ular bilan bizlarning o'rtamizda katta katta hisob kitoblar turibdi bu bizlarni dindan qaytarishliklari ya'ni bizlarni jihodimizdan qaytarishliklaridir bizlarni mana shu qurollarimizni qo'yishligimizdir bizlarni ularga o'zlariga malak qilib olishliklaridir alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم deb marhamat qildi ya'ni sizlardan kimki ey mo'minlar o'zini dinidan qaytib ketadigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo shunday qavmni olib kelib qo'yadiki ularni alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi ular ham alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishadi ularni sifati alloh subhanahu va taoloni yo'lida jihod qilishadi ular malomatchini malomatidan qo'rqishmaydi deb marhamat qildi mana bu oyatda ham biz jihodni din ekanligini tushunamiz shuningdek rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasallam nasu biddinani va dirham insonlar dinoru dirhamlarni qizg'anib qolishadigan bo'lsa va tabayau bil ayna va savdo sotiqni nojo'ya tariqasi bilan savdo sotiq qilishadigan bo'lsa va ishtag'alu biz zar'i va ekin tekinlar bilan shug'ullanishadigan bo'lsa va tarakul jihada fi sabilillah va Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi jihodni tark qilishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularga bir xorlikni tushirib qo'yadi. U xorlikni dinlariga qaytmaganlarigacha ulardan ko'tarmaydi deb marhamat qildi. Demak, jihodni tark qilishlik bu dindan qaytishlik, dindan chiqishlikdir. Mana shu narsani bu mal'un kofir Yahud va nasoralar, mushriklar bular bizlardan xohlashyapti. shuning uchun ular bizlarga o'zlarini butun imkoniyatlari bilan butun askarlari bilan butun moli davlatlari bilan bizlarga ular jang qilishyapti ular bizlar bilan kurashyapti. lekin bu yo'lda biz ulardan ustun bo'lishligimiz kerak bu yo'lda biz ulardan ko'ra ko'proq qurbonliklar berishligimiz kerak bu yo'lda biz ulardan ko'ra ko'proq mashaqqatlar chekishligimiz kerak Çünki Allah Subhanahu va taolo "Va la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun va tarjuna min Allohi ma la yarjun" deb marhamat qiladi. Sizlar kofirlarni qatl qilishlikni talab qilishlikda suskashlikka yo'l qo'ymanglar. Chunki sizlar alam tortayotgan bo'lsalaring, ular ham alam tortishyapti. Ha, ular ham o'zini azizlarini beryapti ular ham o'zini rahbarlarini beryapti ular ham o'zini qo'mondonlarini beryapti ular ham o'zini farzandlarini beryapti ular ham o'zlarini kiyovlaridan ajralishyapti lekin biz ham agar ular o'zini botil aqidasi uchun shu qurbonliklarni berishga tayyor bo'lib shu qurbonliklarni berayotgan bo'lsa biz nima uchun Alloh subhanahu va taoloni rizochiligi uchun, jamoli uchun Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlik uchun bandalarni bandalar ibodatidan yakka Alloh subhanahu va taoloni ibodatiga chiqarishlik uchun nimaga endi biz qurbonliklar berishga tayyor bo'lmaylik? Nimaga endi biz Alloh subhanahu va taoloni ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning hayoliga ham kelmagan jannatiga oshiqmaylik? Chunki biz mana shu narsalarni orzu qilyapmiz-ku. va tarjuna minallohi ma la yarjun sizlar ular orzu qilmagan narsani sizlar umid qilyapsizlar deb marhamat qiladi bizlar umid qilgan narsa bizlar orzu qilgan narsa Alloh subhanahu va taoloni Qur'onini hokim bo'lishligi Alloh subhanahu va taoloni shariati islomiyasi butun dunyoga tatbiq qilinishligi biz mana shu narsani orzu qilganmiz Bu yo'lda har qancha qurbonliklar, har qancha zaxminlar, har qancha shahidlar bersak ham inshaalloh bular kamdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana zaimun liman amana bi va aslama va hajara bi baytin fi rabdil janna va bi baytin fi wasatil janna va bi baytin fi a'la ghurafil janna deb marhamat qildilar. Men kafilman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kafolat beryaptilar. Ahli jannatlarga yana bir kafolat. U kimiki menga iymon keltirsa va musulmon bo'lsa va Alloh subhanahu va taolo yo'lida hijrat qiladigan bo'lsa, unga men kafolat beraman jannatdagi jannatni eng quyidagi bir uyini kafolatini beraman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'da qilgan uy. Va shuningdek yana bir uyniki u jannatni o'rtasida edi va yana bir uyki u jannatni oliy xonalarini ichida edi dedilar va yana kafolat beryaptilarki va ana zaimun liman amana bi va aslama va jahada fi sabilillah va men kafolat beraman bir kishigaki u iymon keltirgan edi menga va musulmon bo'lgan edi va Alloh taolo yo'lida jihad qilgan edi jannatni quyidagi bir uy va jannatni o'rtasidagi va jannatni eng oliy xonalardagi uyini kafolatini beraman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Demak, bizlarga Alloh va Rasul va'da bergan noz ne'matlar inshaalloh bizlarni kutib turibdi. Bu yo'lda biz faqatgina suslashib qolmasligimiz kerakdir. Bu yo'lda biz ana shu rijollarning sifati bilan sifatlanishligimiz kerakdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tadaa alaykum al-umam kama tatadaa al-akalatu ila qas'atiha dedilar. Butun millatlar kofir mushrik millatlari sizlarga bir-birlarini chorlashadi. Ovqat taom yeyuvchilar bir-birlarini ovqatga bir-birlarini chorlashgani Shunda bir kishi so'radiki, "Amin qillatin nahnu maydin ya Rasululloh, ey Rasululloh, bizlar ana shu kuni ochchilik bo'lganligimiz sababdanmi?" deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q, lakin g'utaun ka g'uta'is Yo'q, balki sizlar ana shu kunda ko'p bo'lasizlar u selni ustidagi hashashak kabi ko'pik kabi bo'lganliklaring sababdir alloh subhanahu va taolo vala Alloh subhanahu va taolo fi qulubikum al al-wahn va la Alloh min qulubi a'daikum al-mahabata minkum Dushmanlaringiz qalbidan alloh subhanahu va taolo sizlarni haybatlaringni sug'arib chiqarib sug'urib chiqarib qo'yadi va sizlarni qalblaringizga vahn solib qo'yadi dedilar Shunda sahobalar so'rashdiki, "Ey Rasululloh, vahin o'zi nima deb so'rashganda, hubbud dunyo va karohiyatul maut, dunyoni muhabbati va o'limni yomon ko'rishlik deb marhamat qildilar. Imom Ahmad rivoyatlarida hubbud dunyo va karohiyatul qital, dunyoni yaxshi ko'rishlik va jangni yomon ko'rishlik dedilar. demak agar bizlarning qalblarimizga dunyo muhabbati kirib qoladigan bo'lsa jangni yomon ko'rishlik agar bizlarga bu sifatlar kirib qoladigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo bizlarga xorlikni tushirib qo'yadi bulardan hazar qilishligimiz kerakdir alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda infiru xifafan va tiqola deb marhamat qildi ey mu'minlar sizlar og'ir va yengil hollaringda jangga chiqinglar deb marhamat qildi og'ir va yengil hollaringda deganni ulamolar bir qancha tafsirlar bilan tafsirlashgan. Og'ir va yengil holda degani boy u kambag'al bo'ladigan bo'lsalaring, ishli va ishsiz bo'ladigan bo'lsalaring, uylangan u bo'ydaq bo'ladigan bo'lsalaring va qo'rqoq u botir bo'ladigan bo'lsalaring deb marhamat qiladi. Demak, Men qo'rqoqman yoki bu qo'rqoq deb orqaga tashab qo'yilmaydi bu jamoatni balki hammani jangga chiqishligi Alloh subhanahu va taoloni buyrug'i bo'lganligi uchun hammamizga vojibdir Said ibn al-Musayyab rahimahulloh tobiinlarni eng sardori edilar u kishini bir ko'zlari ketgan edi ajragan edilar va jangga chiqmoqchi bo'lganlarida birodarlar aytishdiki ey said ibn musayyab sizni ko'zingiz ketgan siz ma'zursiz chiqmay qo'yavering dedi lekin u kishi nima dedi u kishi aytdilarki agar men jangga yaroqsiz bo'ladigan bo'lsam ham lekin kastartus savad men ularni mujohidlarni qorasini ko'paytirib turaman va hafizul mata va ularni matolarini narsalarini hifozat qilib turaman dedilar mana bizlarni salafi solihlarimizni mana bunday sifatlari bo'lishgan o'zlarini jang maydonlaridan orqaga olishmagan. Agar mana shunday ozgina bir arzimas bir xizmat bo'ladigan bo'lsa ham, ular o'zlarini xizmatlarini ana shu jang maydonlarida o'tkazishgan. Ibrohim Adaham Ibn Asokir o'zlarini tarixlarida aytadilar. Ibrohim Adaham zuhd taqvodagi eng sardorlardan edilar. U kishi dunyoni tepib tashlagan edilar. Lekin u kishi ana shu vafot topayotganlarida qayerda vafot topayotdilar rum jaziralaridan birida vafot topayotganlarida meni kamonimni olib kelinglar dedilar kamonim bilan vafot topay dedilar mana bizlarni zo'h taqvodagi salafi solihlarimiz mana bunday bo'lishgan yoinki bo'lmasam ahmad ibn isoq muhaddislardan ibn hajar rahimaulloh aytadilar men mana bu qilichim bilan mingta mushrikni qatl qilganman. Agar bid'at bo'lib qolmaganda men mana shu qilichimni ham men bilan birga dafn qilishliklarini so'rar edim deb marhamat qiladilar. Mana ularni oxiri ketayotgan paytida, ya'ni zoh taqvodagi eng muttaqilarimiz va eng olim muhaddislarimiz va tobiinlarning sardorlari ham o'zlarini mana bunday sifatlari bilan bizlarga o'rnak bo'lib qolishgandir. Biz ana shunday zotlarga ergashishligimiz kerakdir. Shuningdek, bizlarning sifatlarimiz dunyo bo'lib qolmasligi kerak. Bizlarning sifatlarimiz alhamdulillah mujohidlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, تعيس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميسة بوسن bo'lsin dedilar. Duoibat qilyaptilar Rasululloh رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار matoni نقوله Uni sifat qanaqa? Iza إذا أعطي va وإذا لم يعطى sakhita. اگر اونجا dunyodan دن turilsa, uni rozi qilib قلب rozi bo'ladi. Agar اگر اونجا berib turilmasa, u norozi bo'ladi. Ta'isa va takasha. badbaxt bo'lsin va u teskari bo'lsin dedilar. Muhaddislar aytishadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning batlari bilan kimiki dunyoga muhabbat qo'yib, dunyo uchun yuradigan bo'lsa, uni hamma narsa teskari bo'lib ketadi. Ishlari ham teskari bo'lib ketadi. Hattoki o'ylashi ham teskari bo'lib ketadi. Haqiqatni botil deb biladi, botilni haqiqat deb biladi. Ahli haqni ahli botil deb biladi, ahli botilni ahli haq deb biladi. va unga yana aytyaptilarki iza shika falantaqash agar unga tikan kiradigan bo'lsa tikon ham chiqmasin deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar va undan keyin mujohidlarga jannatni va'dasini berib aytyaptilarki shunday mujohidga tubali abdin bi akhidin bi aynani farasihi fi sabilillah shunday bandaga jannat bo'lsinki u Alloh subhanahu va taoloning yo'lida otini juganini ushlagan edi ashasa rosuhu va ag'barra va mug'barra qadama va uni sochlari to'zigan va oyoqlari turpoqqa belangan edi. Idza kana fil hirosa kana fil hirosa. Uni agar qo'riqchilikka qo'yiladigan bo'lsa, u qo'riqchilikda turadi. Mana bu sifatda. Va in kana fi saqa fa huwa fi saqa. Agar uni piyodaga qo'yilsa, piyodada turadi. agar u biror bir narsaga ijozat so'raydigan bo'lsa unga ijozat ham berilmaydi agar u biror kishiga tarafkashlik qiladigan bo'lsa uni tarafkashligini ham olinmaydi deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday bir va'dani berdilar mana shunday bir sifatlarga ega bo'lgan mujohidlarga bizlar bu yo'lda yurgan ekanmiz quruq yurishligimiz kerak emas balki salafi solihlarimizni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bayon qilgan sifatlari bilan sifatlanib yurishligimiz bizlarga lozim bo'lgan amallardandir shuningdek bu yo'lda biz har qancha qurbonliklar har qancha mashaqqatlar chekaylik kam va bunga ayamasligimiz kerak jonimizni ham qonimizni ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki lav alimtum ma a'lamu لا ضحكتم قليلا ma كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفراش agar sizlar men bilgan narsani bilganlaringda edi kam kulgan bo'lardilaring ko'p yag'lagan bo'lardilaring ko'rpalaringni ustida ayollaring bilan lazzatlanmagan bo'lardilaring va harajtum ila saudati taj'aruna ila Alloh taala va band joylarga chiqib olib parvardigordan yordam so'rab duo qilgan bo'lardilaring deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgan narsalari o'zi nima rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilganlari alloh subhanava taoloni buyuk zot ekanligi alloh subhanava taoloni yo'lida har qancha qurbonliklar chekilishligi va alloh subhanava taoloni oldida javob berishlik qanday ham qiyin ekanligi Alloh subhanahu va taoloning noroziligiga sabab bo'ladigan ish qilib qo'yadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqligi, jahannami o'chmasligi bu narsalardir. Bularni biz ko'z oldimizga keltirib, mana bu harakatimizda, jamoatimizda ish qilishligimiz kerakdir. Dam olishliklar, lazzatlanishliklar bu dunyoniki barchasi qolib ketadi ozmi ko'pmi lazzatlanaylik baribir biz ketamiz demak asosiy asl lazzatga oshiq aylik abadiy lazzatga oshiq aylik dam olish vaqtni bekor o'tkazish bu yerda emas inshaalloh jannatdadir va Alloh subhanahu va taoloni va'dalariga ishonaylik. noumid bo'lib qolmaylik chunki alloh va taolo marhamat qiladi kataballohu la ana va rusuli alloh va taolo bitib qo'ygan qazoyi qadari shu o'zgarmaydi la ana va rusuli men va meni payg'ambarlarim albatta albatta g'olib bo'lishadi deb marhamat qilyapti mufassillar Alloh va uni rasulini g'olib bo'lishligi, ya'ni mu'minlarni g'olib bo'lishligi, Allohning kitobini olib oliy bo'lishligi, rasulini oliy bo'lishligi, ahli kitob, ahli Qur'on, ahli sunna va jamoani oliy bo'lishligidir, g'olib bo'lishligidir marhamat qiladi. Shuningdek Alloh subhanahu va taoloning va'dasi إنا لننصر amanu fil hayati في الحياة akhirah والآخرة yawma yaqumul ashhad Bizlar albatta albatta payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan mu'minlarga bu dunyoda ham, oxiratda ham va guvohlar turadigan kunda ham yordam beramiz deb marhamat qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloni bu va'dalariga aniq ishonaylik, shakkak bo'lmaylik, taraddudda bo'lmaylik. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalariga va'da qilgan haq va'da bo'lib chiqdi. Ana shu o'zgarmas Qur'onida mana shu va'da yana turibdi va mana shu va'da inshaalloh yana haq bo'lib chiqadi.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 va ularni xavf xatarlardan keyin ularga tinchlik omonlikni alishtirib beradi deb marhamat qildi. Sahobalarga mana shunday vaqtlar keldi. Islom oliy bo'ldi, hukmronlik mo'min musulmonlarning qo'liga o'tdi va xotirjam yashashlik ularga nasib qildi. Inshaalloh bizlarga ham nasib qiladi. Lekin bu yo'lda himmatlarni past qilib qo'ymaylik. Himmat belvolarini mahkam bog'laylik. Bizlarni amirlarimiz rijollar qoldirib ketgan. Rijollar qoldirib ketgan. Qo'lida qurolli rijollar qoldirib ketgan. Inshaalloh biz bu yo'lda oxirigacha davom ettiramiz. Inshaalloh biz amillarimizni, qo'mondonlarimizni, aziz birodarlarimizni o'chlarini olamiz. Inshaalloh bu birodarlarimizni hali qamoqlardan mazlum bo'lib turgan joylardan inshaalloh o'zimiz qo'llarimiz bilan otib chiqaramiz inshaalloh. Bu yo'lda inshaalloh suskashlik qilmanglar. azimatli bo'laylik, irodali bo'laylik, qat'iylik bo'laylik. Takbir! Alloh akbar! Allohu Zuhayr ibn Qumayr radhiyallahu anhu eslaylik. Zuhayr ibn Qumayr 40 yil go'sh yemagan ekan. U kishi aytgan ekanki, men agar Rum fath bo'ladigan bo'lsa, Rumdagi g'animat go'shlardan yeyman deb azimat qilgan ekan. Mana bunday mustahkam aqidada turib 40 yil go'sh yemagan. Bizlar ham inshaalloh mana shu yo'lda har qancha qurbonliklar bo'ladigan bo'lsa ayamaymiz inshaalloh bizlar ham mana shunday inshaalloh mustahkam aqida mustahkam irodada bo'lib inshaalloh ishimizni davom ettiramiz inshaalloh bu jamoatni qadriga yetaylik birodarlarni qadriga yetaylik islom lashkari eng don taratib ketgan bizni she'rimiz Xolid ibn valid esaylik Xolid ibn Valid nima deyapti Xolid ibn Valid aytayaptilar-ki, menga kelinchak taqdim qilinishligi yoki siz o'g'il ko'rdingiz deb xabar berilishligidan ko'ra menga bir kecha yaxshiroqdir. U kechada men muhojirlar bilan turgan edim. O'zg'irin kecha edi. Ertasi kuni dushmanga hamla qilaman deb turgan edim. Mana shu kecha menga mana bu ne'matlardan ko'ra yaxshiroqdir dedilar. Bu birodarlarni qadriga yetaylik. muhojirlarimizni qadriga yetaylik inshaalloh. Va bu berilgan qurbonliklarni zoya qilmaylik. inshaalloh g'alabalar yaqqon inshaalloh alloh va taolo ulamolar aytishadi biror bir katta fathlarni o'zini suygan bandalariga olib qo'ygan bo'lsa uni berishlik uchun u bandalarini ko'p imtihon qilar ekan ularni saflarini tozalar ekan ularni elaklardan o'tkazadi ularni imtihonlar bilan imtihonlaydi har xil imtihonlar jonu mol berishlik qiyinchiliklar mashaqqatlar chekishlik o'zini azizlaridan ajrashishlik farzandlaridan ajrashishlik mehribonlardan ajrashishlik lekin undan keyin alloh subhanava taoloni buni dunyodagi o'zini ne'mati ham kattadir sahobalar necha yil mashaqqat chekishdi yigirma yildan oshib ketdi makkada bo'lsin madinada bo'lsin lekin alloh subhanava taolo oxirida nima ne'matni berdi fath makkani berdi butun insonlarni to'p to'p bo'lib Allohni diniga kirishlik ne'matini ko'rishlik nasib qildi u sahobalarga va islom davlatini barpo bo'lishligi nasib qildi inshaalloh bizlarga ham bu mashaqqatlar bu imtihonlarni evaziga katta katta alloh subhanava taoloni ne'matlari xilofatni ko'rishlik inshaalloh turibdi inshaalloh bu bayrog'imizni falastinga olib borib iliga tikishlik inshaalloh nasib qilishlik kutib turibdi inshaalloh inshaalloh inshaalloh bu bayroni inshaalloh biz hech kimga bermaymiz inshaalloh bu bayroni biz qizg'anamiz inshaalloh bu bayroni inshaalloh muhojirlar tikishligi kerak albatta bu ansonlar bizlarni ansonlarimiz yordamchilarimiz lekin muhojirlarni o'zini sifatlari o'zini fazilatlari ulardan ko'ra alohidadir bugun inshaalloh buni alloh subhanava taolo bizlarga nasib qilsin alloh subhanava taolo muhojirlarni alohida nozi ne'matlar bilan ne'matlaganligini mana bir alohida ko'ramiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki أتعلم أول زمرة tadkhulul janna sen bilasanmi jannatga birinchi kiradigan jamoa qaysi jamoa ekanligini dedilar allohu va rasulu alam alloh va uni rasuli biluvchiroqdir deb aytishdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki al muhajirun yatuna ila babil janna fayastaftihun ular muhojirlardir ular jannatni eshigini oldiga kelib jannatni ochilishligini so'rashadi shunda ularga jannatni posboni nima sizlar hisob kitob qilinib bo'ldilaringmi deb aytadi shunda ular aytishadiki biz nimaga endi hisob kitob qilinar ekanmiz bizlarni qilichlarimiz bo'ynimizda bo'lgan bo'lsaku va mana shu holatda biz vafot topgan bo'lsak deyishadi shunda alloh subhanava taolo ularni tanib jannat eshigini ochib berishlikni buyuradi va ular jannatga insonlar kirishligidan oldin kirib qirq yil u yerda orom olishadi deb marhamat qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh subhanava taolo demak oxiratda ham muhojirlar jamoasiga alohida bir ne'mat berilishligini bayon qilyapti bu yerda bu hadisda shunday ekan bu ne'mat ham inshaalloh dunyoda ham bo'ladi inshaalloh bayroqni inshaalloh biz tikamiz inshaalloh inshaalloh mustahkam bo'linglar suslashib qolmanglar vala tahinu tahzanu va in kuntum mu'minin suslashmanglar hamgim ham bo'lmanglar inshaalloh sizlar oliysizlar agar mo'min bo'lsalaring deb marhamat qildi mo'minlik sifatlari bilan o'zimizni mujassam qilaylik inshaalloh alloh subhanava taolo barchalaringga bu yo'ldagi chekayotgan mashaqqatlaringga ajr savoblarni ulkan qilib bersin va alloh subhanava taolo bizlarni ham bizlarni ham zurriyatlarimizni ham va boshqa birodarlarimizni ham mana bu ne'matlarga nasib qilsin va alloh subhanava taolo jihodimizni olib borishlikni suslashmasdan nasib qilsin va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin jazakumullohu khayran. shu maqsadda yashagan xor bo'lmaydi jonni taslim qilsa ham o'lmaydi shu maqsadda yashagan xor bo'lmaydi jonni taslim qilsa ham o'lmaydi bir o'lim bor har boshga birdek Şey. kimga yetar maydonda kimga to'shak bir o'lim bor har boshga birdek beshak kimga yetar maydonda kimga to'shak endi ummat qor hayotni tashasin aziz yashab o'tgan shahid yashasin endi ummat qor hayotni tashasin shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. fikr qilmang hattoinki o'ylamang shahidlarni o'liklar deb so'ylamang fikr qilmang hattoinki o'ylamang Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Ular Alloh huzurida tirikdir. Olgan ajru mukofoti yirikdir. Ular Alloh huzurida tirikdir. Olgan ajru mukofoti yirikdir. Fazli ne'mat ishra behad qushdirlar, jannatlarda sayr etuvchi qushdirlar. Fazli ne'mat ishra behad qushdirlar, jannatlarda sayr etuvchi qushdirlar. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin.